աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ տանկագին բարեկամներ, սիրելի արենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջին մի քանի օրերին հետաքի զարգացումներ տեղ ունեցան։ Եվրոխորհրդարանի մի խումբ падգամավորներ հատուկ փաստաթուղթ են ընդունել, որտեղ կոչ են անում, որպիսի Բաքուն անվերապահորեն բացի Բերձորի միջանց Սա երևի այս վերջի ամիսների միգուցե նաև վերջի մի տարվա ամենահաջողված փաստաթղթերից մեկն է Եվրոպայի կողմից, որովհետև այնտեղ նշվում է, որ Ադրբեջանը կոպտորեն խախտում է զինադատարի ռեժիմի դրույթները հատկապես նոյեմբերի 9-ի 20 թվականի պայմանագրի։ Այնտեղ նշվում է, որ անթույլատրելի է աղդամի ճանապարհի միջոցով չեղարկվի Բերձորի ճանապարհը, սա շատ հետաքրքիր է, լավ է։ Հիմա մնում է ուղակի տեսնենք իրոք սա նորից կրկին ինչ որ մի փաստաթուղթ է, որը կմնա արխիվներում, թե կարող է ինչ որ ազդեցություն գործել։ Ամենայն հավանականությամբ որևէ ազդեցություն չի գործելու, առավել եւս որ դրանից հետո եւ Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում հնչեցին շատ ապակառուցողական հայտարարություններ։ Այսպես Էրդողանը լրիվությամբ պաշտպանեց Ադրբեջանին, ասեց, որ մենք կանգնած ենք մեր կրծեր եղբոր մեջքին, դա նա ասեց, երբ որ Ադրբեջանի արտգործնախարար Բայրամովը գտնվում էր Անկարայում 3 չի առաջի օրը։ Իսկ Ալիևը կրկին շարունակեց իր ապակ կառուցողական հայատյաց քաղաքականությունը նշելով, որ եթե չեն ուզում դառնան Ղարաբաղցիները, Արցախցիները Ադրբեջանի մաս սա է միակ ձևը իրենք կարող են լքել այսինքն 21-րդ դարում նման հայտարարություններ անել ավելին Euronews ընկերությանը տված հարցազրույցում նա ասել է, որ Արցախի դեմ հաղթանակը պատերազմը իր կյանքի եւ իր քաղաքական կյանքի ģերնապատակն է։ Հասկանում եք այսպիսի մարդիկ են։ Եվ այս ամենի ներքո խոսել ինչ որ առաջընթացի բանակցությունների իհարկե իր, իրատեսական չէ։ Ավելին նաև Ալիևը ասաց, որ Միջազգային Կարմիր խաչի գրասենյակը Ստեփանակերտում Արցիկ Արցախյան գրասենյակը պետք է վերաընթարկվի Բաքվին մի բան, որ աննախադեպ ընդհանրապես Կարմիր խաչի պես միջազգային կազմակերպության նկատմամբ նման քաղաքականություն վարել է միայն նացիստական Գերմանիան Կամբոջան Պոլպոտի ժամանակ Կարմիր կխմերների, որը նաև իր սեփական ժողովրդի ցեղասպանությունը իրականացեց եւ Ադրբեջանը։ Այսպիսինն էին ադրբեջանի մտեցումներ եւ նրանք իդեպ որևէ ձևով չեն ཐակցնում իրենց մտեցումները Ղազախստանը հայտարարեց որ պատրաստվում է մի լայնացավալ ծրագրի ծրագիր իրականացնել Թուրքիայի հետ ռազմանավեր եւ ընդհանրապես արևտրական նավեր կառուցելու գործում Կասպից ծովում կրկին հետաքրիր զարգացում ներթուրքական համախմբվածության ներքո իհարկե շատ հետաքրքիր է եւ սա լոկ տնտեսական չէ, այլ աշխարհակահական հայտ է, ակնհայտ է սա։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը եզրափակեց իր շրջայցը հարավ արևելյան Ասիայի եւ ընդհանրապես կարելի ասել նաեւ Ավստրալիայի խաղաղօվկիանոսյան այդ մեծ տարածաշրջանում։ Նա հայտարարեց, որ ընդհանրապես Հնդկաստանի եւ Խաղ օվկիանոսի այդ ողջ տարածաշրջանը Ամերիկայի համար առաջնահերթություն է եւ ամեն ինչ պետք է արվի այնտեղ Ամերիկայի դիրքերը ուժեղացնելու։ Բնական է այնտեղ եւ Չինաստանն է գտնվում, եւ Ռուսաստանի մի մասը դրանով ուրեմն ԱՄՆ-ն փորձում է իր աշխարհագրական եւ աշխարհակահաղական դիրքերը ամրապնդել օգտագործելով բնական է տարածաշրջանի աշխարհագրությունը։ Շատ հետաքի զարգացում տեղ ունեցավ Մեծ Բրիտանիայում։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանը ինչպես նաև կառավարությունը պաշտոնապես ճանաչեցին եզդի ժողովրդի ցեղասպանությունը, որը տեղի ունեցել 9 տարի առաջ իսլամական պետություն գրոհային կազմակերպության հաբեկչության կողմից։ Սա շատ կարևոր քայլ է, իսկապես մեր եզդի ժողովուրդը, բազմաչարչար եղբայրական մեր ժողովուրդը ինչ որ կերպ սա բարոյական կարևոր քայլ է, որը Լոնդոնը կատարեց։ Կրկերը չեն հանդարտում Աֆրիկայում։ Ինչպես արդեն մենք խոսել ենք Նիջերում այդ կարևոր պետության մեջ Նիգեր կամ Նիժեր երկու անուններն էլ օգտագործվում է, տեղի ունեցավ իշխանապողություն եւ հիմա այնտեղ պայքարը շարունակում է։ Ավելին, խնդիրը ոչ միայն նրա մեջ է, որ այդ Նիգեր կոչեցյալ պետությունը շատ այսպես աղքատ, բայց մեծ ռեսուրսերն պարունակող, ուրան ունի եւ այլը, բայց նաեւ մենք տեսանք վերջի մի քանի օրերին, որ ակտիվացան էներգակիրների շուկայում ակտիվ կազմակերպություններն ու երկրները։ Այսպես Ալժիրը ծրագիր ուներ Նիգերիայից բնական գազ տեղափոխել Ալժիր եւ այնտեղ Եվրոպա, այնտեղից Եվրոպա։ եվ իսկ այդ գազատարը պետք է անցնի Նիգերի տարածքով։ Եվ հիմա ամբողջ Եվրոպան իրար է անցել։ Մոտ 30 միլիարդ խորանարդ մետր գազ պետք է Նիգերյան մատակարարի Եվրոպային հենց Նիգերով, Ալժիրով դեպի ուրեմն Իսպանիա միջերկրական ծով այլ եվրոպական երկրներ։ Եվ հիմա պայքարը այնտեղ շարունակվում է։ Չի բացառում, որ մի շարք աֆրիկյան երկրներ արևմուտքի հետ համաձայնեցված մտնեն Նիգեր պետությունը։ Դրա դեմ է մի շարք այլ աֆրիկյան երկրներ, Ռուսաստան եւ այլը, բայց իրավիճակը այնտեղ թեժանում է։ Այս ամենը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ պայքարը չի դադարում գոնե 1 վայրկյան։ Եվ ամենակարևորը այստեղ լինել միասնական, լինել հայրենասեր եւ պրոֆեսիոնալ։ Պինդեղեք թանկագին բարեկամներ, սիրելի արենակիցներ, Աստված պահապա մեր երկրին ու ժողովրդին։